Pa ukoliko uljepšamo svoj odnos, svoje obhođenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, našem stvoritelju, budemo ga upoznali, spoznamo ga, cijenimo ga, uvažavamo ga, poštujemo ga, volimo ga, budemo zadovoljni njime, nakon toga prihvatimo sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i time obožavamo samo njega. Ukoliko na takav način budemo se obhodili prema njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i na drugoj strani lijepo se budemo obhodili prema njegovim, svim njegovim stvorenjima, mako oni bili, od ljudi, životinja i drugih, pa budemo nastojali da im dostavimo svaku moguću korist i od njih odagnamo svaku moguću štetu budemo ih savjetovali na dobro, upozoravali ih na zlo, sve to činili lijepim, blagim riječima. Zasigurno, ako na takav način budemo se obhodili i prema Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima, onda obavili smo svoj cilj, svoju misiju na dunjaluku koju Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Naime, Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajitima u svojoj knjizi nikada nije spomenuo obožavanje samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, a da nije spomenuo i lijepo ponašanje, najljepše ponašanje s njegovim stvorenjima na Dunjaluku. Brojni su kuranski ajeti na takav način došli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra, između ostalih kuranskih ajeta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ i tvoj gospodar naređuje o Muhammede da ne obožavate nikoga drugog mimo njega. Da svaki vid ibadeta, a to je ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, tajnih ili javnih, upućujemo samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. O Muhammede, tvoj gospodar naređuje da ne obožavate nikoga drugog mimo njega. وَبِلْ وَالِدَيْنِ ihsana I da roditeljima svaki vid dobročinstva činite i da roditeljima svaki vid dobročinstva činite. Ovo kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 23. ajetu sure El Isra, da bi u 26. rekao وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا I svome bližnjem, svojoj bližnjoj rodbini dadni njeno pravo i dadni pravo siromahu i putniku namjerniku, dadni im njihova prava i ne rasipaj, ne rasipaj se mnogo. Pogledajmo, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prvo je spomenuo svoje pravo, da se on obožava, da se on upozna, spozna, voli, da se njime bude zadovoljno, zatim da se on, Allah subhanahu wa ta'ala, obožava niko drugim ima njega. A zatim, na drugoj strani, da svaki vid dobročinstva, odnosno svaku moguću korist, dostavimo svojim roditeljima, svojoj bližnjoj rodbini, siromasima, putnicima, prolaznicima i svaku moguću štetu odagnamo od njih. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا I Allaha obožavajte i nikoga mu ne smatrajte ravnim.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 A zatim svaki vi dobročinstva činite svojim roditeljima i svojoj bližnjoj rodbini i jatimima siročadima <clears throat> i siromasima i bližnjim komšijama i daljim komšijama i svojim prijateljima, svojim drugovima i onima koje posjedujete u svojim rukama, a doista Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji se ohole i hvališu. Pogledajmo. Dakle, i u ovom 36. ajtu sure An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuje svoje pravo da se jedan jedini on obožava. Jer on je jedini dostojan toga. Allah subhanahu wa ta'ala doveo nas je na ovaj svijet nakon što, što nismo bili vrijedni spomena. Doveo nas je na ovaj svijet. Stvorio nas je u najljepšem skladu. Lakad halakne linsane fi ahseni takvim. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Zatim nas je obdario brojnim blagodatima. Kada bismo ih brojali, nikada ih ne bismo mogli nabrojati. Wa in ta'uddu ni'amet Allahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli nabrojati a nema ni jedne blagodati koje uživamo, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kaže užvišeni, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I nema baš ni jedne blagodati pri vama, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zar neko drugi zaslužuje da mu se bilo šta od ibadeta uputi? Allah subhanahu wa ta'ala jedini je dostojan toga. Zato spomni Allah subhanahu wa ta'ala svoje pravo na prvo mjesto, najveće pravo I naša najveća obaveza na dunjalku jeste da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sva druga prava, ukoliko se sukobe sa ovim pravom Allaha subhanahu wa ta'ala bez imalo sumnje, bez imalo kolebanja, treba dati prednost Allahovom pravu. Mako bio, makar bili roditelji koji su spomenuti odmah nakon Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahov pravo je iznad svakog drugog prava. Međutim, vjernici koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, samo njega, i nikome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ništa od tog ibadeta ne čine, oni moraju da vode računa i o Allahovim stvorenjima, odmah na prvom mjestu o svojim roditeljima. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u mnogim drugim kuranskim ajitima pocrtava i to je dakle urođeno u čovjeku da najviše voli svoje roditelje, jer su oni nakon Allaha subhanahu wa ta'ala bili razlog našeg dolaska na ovaj svijet. Razlog našeg dolaska na ovaj svijet. <clears throat> Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala obil validejni ihsana i svaki vid dobročinstva činite svojim roditeljima. Obidil <clears throat> qurba, dakle, i svojim bližnjima i jatimima, siročadima koji nemaju nikoga svoga, zato treba im pružiti pomoć, podršku, lijepu riječ siromasima koje mnogi otjeravaju sa svojih vrata, zatim bližnjim komšijama, daljnim komšijama, prijateljima, drugovima, i svim, dakle, onim koji kod nas imaju određeno pravo. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje i svoje pravo i pravo svojih stvorenja. Tako, dakle, da je to dvoje neodvojivo jedno od drugoga. I na ovakav način bilo je naređivano i prethodnim narodima. Dakle, prethodne objave prije Kur'an i Kerima sadržavale su slične naredbe. Da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala i da se svim Allahovim stvorenjima čine lijepe, lijepa dijela, da im se govori lijepim riječima, obraća i slično. Dakle, da im se čini dobročinstvo, da im se doprinese svaka moguća koristi od njih odagna svaka moguća šteta. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqare spominje ugovor koji je uzeo od prethodnih naroda. Kaže uzvišeni Allah وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ I sjetite se kada smo uzeli čvrst ugovor od Benu Israila, od Izraelićana. La ta'buduna illa Allah. ne obožavajte nikoga drugog mimo Allaha. Wa bil validaini ihsana, i svaki vi dobročinstva činite roditeljima, wa zil qurba i svojim bližnjima, svojoj bližnjoj rodbini, voljetama i siročadima, wal mesakin, miskinima, siromasima, lin-nasi husna. I svim ljudima, svim ljudima, bez izuzetka govorite govorite lijepe riječi. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala čak dakle, pojašnjava da u našem obhođenju s roditeljima, s bližnjom rodbinom, sa siročadima, jetimima, siromasima, nećemo u potpunosti ispuniti njihovo pravo. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da im se obraćamo lijepim riječima da nastojimo da im upućujemo lijepe riječi, da makar u tome ne budemo manjkavi. U svojim obavezama prema njima, prema roditeljima, prema rodbini, prema siromasima, jetimima, komšijama, bit ćemo zasigurno manjkavi. Nećemo činiti u potpunosti ono što trebamo da činimo prema njima, zato nastojimo da im se obraćamo lijepim riječima. I ovdje, pogledajte, došlo je وَقُولُ لِنَّسِ حُسْنَ I svim ljudima govorite lijepe riječi. Dakle, svim ljudima se treba obraćati lijepim riječima, mako on bio, bio musliman ili nemusliman, bio vjernik ili bio nevjernik, bio dobar vjernik ili loš vjernik, bio grešnik i slično, njemu se treba obraćati lijepim riječima. Bio ti bližnji iz tvoje bližnje rodbine ili daljnji, onaj koji ti nije ništa i niko njemu se treba, svima njima se treba obraćati, obraćati lijepim riječima. I to nam Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio na izbor, već pogledajte ovdje nam je Allah subhanahu wa ta'ala to naredio. Rekao je, vakulu i recite. Naredio nam, došlo je u imperativu, i recite svim ljudima lijepe riječi. Govorite svim ljudima lijepe, lijepe riječi. Zašto? Zato što lijepa riječ spaja ljudske duše, skida katance sa njihovih grubih srca, pomaže prihvaćanje istine, dovodi do pojave ljubavi, do poštovanja onoga koji im govori lijepe riječi, ukazuje na njegovu čistoću duše, lijep odgoj, čist jezik i sl. I ovako ponašanje treba da ima svaki pravi musliman. Svaki istinski Allahov rob treba da ima ovakvo ponašanje, da se lijepo obhodi prema svima i da lijepe riječi ukazuje svima. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vjernik ne napada, niti proklinje, niti psuje, a i ne govori prostim govorom. Vjernik ne napada nikoga, ne proklinje nikoga, ne psuje nikoga i ne govori proste riječi. Kod Buharije, kod muslima, bilježi se hadis od Ajša radijallahu ta'lanha da je bila svjedokom, da je prisustvovala kada je jedna skupina nevjernika munafika, licemjera i nevjernika prošla pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa su mu dobacili nejasno, dobacili su mu, izgovorili su riječi Esamu alaike ja Muhammed. Esamu alaike ja Muhammed. Nisu rekli Esselamu, Esselamu alaike. Ja Muhammed. Neka je selam na tebe, o Muhammede. Ne, već su rekli Esamu alaike. Neka je sam na tebe, Allahov poslanića neka je na tebe, o Muhammede, sam. A sam dolazi, dakle, od riječi otrov. Dakle, da Bog da se otrovo, da Bog da umro, o Muhammede. Pa je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, samo odgovorio, va alaikum, va alaikum. I dakle, ovo je jedan od propisa, kada nam neko, mimo muslimana, neko drugi koji nije musliman, odgovori, nazove, jeli selam, pa nam kaže, Esselamu alaikum kada nam dakle jasno izgovori selam, onda trebali bismo njemu uzvratiti na selam, kao što je odgovorio. Međutim, ukoliko jasno ne izgovori selam, jasno ne izgovori selam, ne znamo da li je tačno izgovorio ili selam kako treba, onda mu se odgovara sa valikum. Ovdje oni, nevjernici, nisu nazvali Allahom poslaniku alihi salatu selam selam. Jer selam, kada se nazove, znači da ti čovjek želi spas od svakog zla kada ti neko nazove selam i kaže assalamu alaikum, onda ti on želi spas od svakog zla. I danas, nažalost, muslimani pozdravljaju se svakakvim pozdravima, samo rijetko se pozdravljaju selamom. A sve druge, dakle, izjave, sve, svi drugi pozdravi nisu tako sadržajni kao što je sadržan selam. I selam, nazivanje selama je ibadet, nešto za što će čovjek biti posebno i nagrađen. A osim toga, lijepu poruku odašilje onome kome naziva selam. Kada kaže assalamu alaikum, onda on mu uči dovu, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala za njega spas od svakog zla. Još ako kaže wa rahmetullahi wa barakatuh, onda traži od Allaha subhanahu wa ta'ala milost i bereket da se spusti na tog njegovog dotičnog ili prijatelja, poznanika i slično. Dakle, kada se nazove selam, tada se želi od Allaha subhanahu wa ta'ala dotičnom spas od svakog zla, i postizanje svakog dobra, jer se samo sa Allahovom milošću i Allahovim bereketom može postići svako dobro. Zato, dakle, muslimani bi trebali izbjegavati sve druge pozdrave, a koristiti pozdrav Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Budu li tako postupali, zasigurno će se zavoljeti. Zar da ne voliš osobu, čovjeka koji ti želi spas od svakog zla i želi ti svako dobro, sigurno ćeš ga voljeti. Onaj koji to bude često ti poručivao svojim riječima, zasigurno da će i nastojati i svojim dijelima da ti pomogne u tome. Uglavnom, prošla je skupina nevjernika pa su rekli Assamu alike ya Muhammed. Neka je na tebe otrovo Muhammed. I poslanik sallallahu alaihi wasallam čuo je te riječi i rekao Wa alaikum i neka je na vas. <clears throat> Aisha radijallahu ta'lana koja je bila prisutna tu, ona je rekla Assamu alaikum valane. Neka je na vas otrov, da Bog da se otrovali, da Bog da umrli, valane i da Bog da bili prokleti. Da Bog da vas Allah prokleo. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Mehja Aisha, polako o Aisha. Doista Allah voli blagost u svemu. Doista Allah voli blagost u svemu. Pa kaže Ajša, rekla sam Allahu poslaniće, zar nisi čuo što oni kažu? A Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja sam čuo sam, ja sam njima rekao, wa alikum. Kada ne bi došao dokaz koji govori o važnosti lijepog morala, njegovoj vrijednosti i njegovim tragovima, rezultatima, njegove i velike potrebe za njim, osim ajeti sure Ali Imran, ovaj ajet bio bi nam svima dovoljan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 159. ajetu sure Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أدا samo si ti Allahovom milošću blag prema njima. Samo si ti Allahom milošću blag prema njima. Da si bio osarni grub o Muhammede, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Zato ti im praštaj. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti i dogovaraj se s njima. O Muhammed, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ti si, o Muhammede, samo Allahom milošću blag prema ljudima. Da si bio osarni grub, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Subhanallah, ovdje je riječ dakle, o Allahov poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, onome koji je kod sebe imao mnogo šta, imao sve zbog čega se volio. Zato ga vjernik voli više od sebe, od svoje porodice, od svoje djece, od svoga oca, od svoje majke. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio najbolje stvorenje koje ikada hodilo zemljom. Bio je najljepšeg porijekla, najčasnijeg roda. Bio je onaj koji je najviše izgarao za naše dobro. Zato zasigurno vjernik ga voli više od sebe. Ima razloga da ga voli više od sebe. Međutim, pogledajte, kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala svojom poslaniku da si ti bio osoran i grub, ti ko, koga, te, koga vole ljudi više od samih sebe. Da si ti bio, bio osoran i grub, oni bi, ko oni? Ashabi, najbolji, najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika, najbolji ljudi, ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam su najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika od kako je postao ovaj svijet. Oni su najbolji. Međutim i oni ne vole grubost, ne vole osorost. Da si ti o Muhammede kao najbolji čovjek bio takav, oni bi otišli od tebe. Oni bi se razbirali. Pa šta je s nama? Mi nemamo mnogo razloga pri sebi da nas drugi voli da nas drugi uvažavaju, cijene, poštuju. A mi smo opet osori i grubi. Pa kako da očekujemo osmih, vedro lice, lijepo riječ, blizinu drugih, ako mi budemo grubi i osori. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam sallam u svojim hadisima govorio je o ovome, da treba obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, biti bogobojazan prema Allahu subhanahu wa ta'ala i na drugoj strani istovremeno voditi računa o njegovim Allahim subhanahu wa ta'ala robovima. Naprotiv, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam uzimao je prisegu. Ljudi su ulazili u islam pod uvjetom pod ova dva uvjeta, da obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala i da nastoje doprinijeti svaku moguću korist Allahovim stvorenjima. Pa tako prenosi se u hadisu Đarira ibn Abdillah al-Beđelija radijallahu talan da je rekao dao sam prisegu Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam na obavljanje namaza, izdvajanje zekata i savjetovanje svakog muslimana. Dao sam prisegu Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasalam da ću obavljati namaz, da ću izdvajati zekat i da ću savjetovati svakog muslimana. Dakle, ovdje u ovom hadisu jasno se ukazuje na Allahovo pravo, na obavljanje namaza samo njemu, padanje na seždu samo njemu. Zatim izdvajanje zekata i ovo je i Allahovo pravo i pravo drugih ljudi. Allah nam je naredio da izdvajamo zekat, a u tom zekatu nalazi se pravo siromaha, miskina, nevoljnika, prezaduženi i slično, kako se spominje u 60. ajtu sure Taube, kome se daje zekat. Zatim kaže i savjetovanje svakog muslimana. Dao sam prisegu na savjetovanje svakog muslimana, Pod savjetom ne misli se samo da mu uputiš riječ, kao što većina nas misli, da ga posavjetuješ riječima. Ne, kada se kaže posavjetuj muslimana, onda se misli da mu nastojiš doprinijeti svaku moguću korist i svojim riječima i svojim dijelima i odagnati od njega svaku moguću štetu i svojim riječima i svojim dijelima. Također, u hadisu Abu Zara radijallahu ta'alan prenosi se da je Allah poslanik alaihi salatu islam rekao boj se Allaha gdje god bio. Boj se Allaha gdje god bio. Nakon što učiniš grijeh, loše dijelo, učini dobro dijelo, pa će ga ono pobrisati. وَحَلِقِ nas bi خُلُقٍ hasan. I obhodi se s ljudima na najljepši mogući način. Pogledajte, i ovaj hadis, u njemu se spominje naša obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'la, da budemo bogobojazni prema Allahu subhanahu wa ta'la, ma gdje bili. I u tajnosti i u javnosti. Ovdje na ovom mjestu ili na nekom drugom mjestu. U ovoj zemlji ili nekom, nekoj drugoj zemlji. Kada smo s drugima i kada smo osami. Zatim spominje se ovom hadisu obaveza, naša obaveza prema našoj duši da je postićemo na dobro. Da se udaljavamo od zla, od loših dijela, od grijeha. Pa ukoliko i počinimo grijeh, nakon toga učinimo dobro dijelo pa će ga ono pobrisati. I također u ovom hadisu spominje se naša obaveza lijepog obhođenja prema, prema svim ljudima. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasen. Zato je čudno stanje brojnih muslimana koji nastoje svakodnevno i danonoćno da skupljaju dobra djela od namaza, izdvajanje zekata, izdvajanje sadake, posta i obaveznog i dobrovoljnog posta, učenja Kur'ana, zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, dok na drugoj strani nimalo pažnje ne posvećuju lijepom obhođenju prema ljudima, lijepom ponašanju s ljudima. Kao da lijepo ponašanje nije od vjere. Kao da onaj koji se lijepo obhodi s drugim ljudima neće biti nagrađen za to. Kao da onaj koji se loše obhodi prema ljudima, koji ih psuje, koji ih vara, koji ih pronovjerava, koji ih omalovažava, pocijenjuje, izdiže se nad njima, kao da neće biti kažnjen za to. Subhanallah, čudno li je stanje danas muslimana? nastoje da izgrade svoju spoljašnjost, a u svojoj unutrašnjosti nimalo ne vode računa. Šta će se desiti? Takvi, mako oni bili, su istinske propalice. Takvi su, takve osobe su istinske propalice. Jer je došlo u hadisu kod imama muslima da je upitao Allahov poslanika alihi salatu wasalam Znate li je, tedrune menil muflis, znate li ko je muflis, ko je istinska propalica? Pa su rekli ashabi, istinska propalica kod nas jeste ona i koji nema imetka, koji nema imetka, nema dinara, dirhema, nema novaca, niti ima imetka da ga proda pa da dođe do tog imetka. Kaže poslanik, sallallahu alihi wasalam, nije taj istinski propalica u mome ummetu. Istinska propalica u mome ummetu jeste ona i koji dođe na sudnji dan s namazom, postom i zekatom, sve mu primljeno, Allahu akbar. Ko ne bi volio od nas da dođe na sudnji dan na mu je sam namaz primljen u potpunosti, sav post, i zekat svake godine koju je izdvajao. Međutim, kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam, doći će na sudnji dan s tim, međutim, doći će isto, a opsovao je ovoga, drugoga je udario, treće mu je bespravno uzeo i metak, četvrtom prosuo krv, petog je udario, jeli, i slično, ubio ga i slično, pa će se ovome davati od njegovih dobrih dijela i ovome, i ovome, i ovome, i ovome, dok se ne potrši njegov namaz. Međutim, neće svima izmiriti nepravdu koju im je učinio na dunjalku, pa će se davati od njegovog posta, pa će se potrošiti post, pa će se potrošiti na kraju i zekat. I nakon što je mogao da dostigne visoke deređe i stepene kod Allaha subhanahu tala u džennetu, na kraju će doći u vatru, u džehennem. Zato je to taj čovjek, takva osoba, istinska, istinska propalica. I ovo me potvrđuju brojni hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je je obaveza činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala sve ono što je on naredio nam i što traži od nas, ali isto tako na drugoj strani lijepo se obhoditi prema svim Allahovim stvorenjima. Također hadis Ebu Hurere radi Allahu ta'ala slikovito govori o ovome i završćemo ćemo s ovim hadisom budući da nemamo mnogo vremena. Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam došli su i saopštili slučaj jedne žene koja klanja uh, preko obaveznih namaza, dakle ima dobrovoljni namaza, posti više nego što je dakle potrebno. Posti obavezni post i dobrovoljni post. I također, jeli, svoj imetak udjeljuje u sadaku. Međutim, svojim jezikom uzdemirava komšije. Šta je rekao Allah, poslanik alihi salatu, sam za takvu ženu? Rekao je, hija finnar. Ona će biti u vatri. Ona će biti stanovnik džahennema, vatre. Zatim je obaviješten Allah, poslanik alihi salatu, samo ženi koja klanja samo pet dnevnih namaza, u toku dana i noći klanja pet namaza, obaveznih namaza. Posti samo mjesec Ramazan i nešto malo udjeljuje od svoga imetka, spominje se nešto poput suhog sira. Međutim, čuva svoj jezik. Svojim jezikom ne uznemirava svoje komšije pa je rekao ona će biti u džennetu. Takva žena će biti u džennetu. Dakle, neophodno je uh, da čovjek izvršava svoje dužnosti sprem Allaha subhanahu wa ta'ala i da se lijepo na najljepši mogući način obhodi sa svim Allahovim stvorenjima od ljudi, životinja i svim. Koliko je to vrijedno? Koliku nagradu Allah subhanahu wa ta'ala obećava za lijepo ponašanje uz Allahovu dozvolu, upoznajmo se s tim u našoj narednoj emisiji. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi učini korisnim za nas da ove riječi učinim bereketnim, da se okoristimo od njih, da svoj život, svoje ponašanje popravimo, doista je Allah subhanahu wa ta'ala kadar da nam to da, da nam to omogući.